taupada, taupada, taupada, taupada, taupada, taupada, Barator taupada, taupada, taupada, fest. Hortengo jaialdian Warzone Punk rock melodikoa Zaragozatik Cordura Post hardcore and rock Bilbotik Pochos taklito Pochos punk feminista Zaraustik Arrotzak Pun rock iluna donosti aldetik Zozaia Bakarkako orkresta punk Oiaso baiaratik Eta gaua ez bukatzeko Etzeko DJ naturista Martzoak emeretzi larun bata Mogamo aretoan Gaueko amarretan Taupada Fest Zintzelik irratiko kras irratzaioak antolatuta Support Zintzelik irratia